Zatim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio i sakupio ponovo na ovom bareć mjestu, da nastavimo govoriti o njegovim lijepim imenima kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao u svojoj plemenitoj knjizi. Večeras, kao što smo najavili, kazat ćemo i spomenut ćemo još dva veličanstvena te Tebare Vetala imena i sa njima ćemo završiti spominjanja Allahovi Tebare Kvetala imena koja se on Subhanahu opisao u svojoj knjizi, a nakon toga ćemo prijeći na imena kojima se uzvišeno pisao u sunetu Muhammeda alaih salatu wasalam. Večeras e, ćemo govoriti o dva velika imena koja su povezana sa imenom koje smo spominjali prošli put. A prošli put smo kazali i spominjali ime El Hakim, mudri. Večeras sa Koboda govorit ćemo dva nova imena. O imenu Allaha bare Kvetala, El Hakem i El Hakim. Dva velika Allahova Subhanahu Wa imena za koje ćemo i navesti govor učenjaka gdje su kazali da ova dva velika te bareke Kvetala imena obuhvataju, a posebno ime El Hakem. Obuhvata sva Allahova Tebare Kvetala lijepa imena u njihovo savršeno, savršeno značenje. I prošli put smo najavili da smo ova dva imena ostavili namjerno za kraj kako bi na najbolji način shvatili i razumjeli Allahova subhanahu wa ta'ala prethodna imena koja smo spominjali, o kojima smo govorili, da na najljepši način shvatimo i razumijemo da u istinu Allahu te bareke pripada apsolutni sud El hakim ili hakem imaju značenja kako u jeziku za spominje da su sličnog značenja i da jedno i drugo ukazuju pučilju na značenje da je Allah bareke Kevetala vrhovni sudija. Da je on sudac, apsolutni sudija. Odnosno kada bi pokušali govoriti da je on Subhanahu wa ta'ala najpravedniji i najmudriji sudija najpravedniji i najmudriji sudija. Svi njegovi propisi, sve njegove odredbe, svi njegovi zakoni, sve njegove presude sadrže u sebi vrhunac, vrhunac mudrosti i vrhunac Allahove te bareke pravednosti. Znači vrhunac mudrosti i vrhunac, vrhunac pravednosti. <clears throat> El hakeme u arapskom jeziku ima značenje upravljati, presuditi, donijeti presudu. Dok značenje riječi hukum, vama svima poznata i mnogo se koristi, također ima značenje odredbe. Odredbe koja dolazi od strane Allaha te bareke, te bareke, Također ona ima značenje i znanja ma znači, znači znanje ili mudrost. Zbog čega? Zato što su tri harfa, osnovna znači harfa koja dolaze u ove riječi, ha, kef mim, proizilazi znači iz same riječi mudrost, el hikme. Tako da uzvišen mlate te kevetala pored toga što mu pripada apsolutno pravo, znači suda, da on donosi odluke, da on određuje i propisuje šta je halal i šta je haram, također on to radi svoje neizmjerne i savršene, savršene mudrosti. Veličanstveno Allahovo Tebare Kvetala ime El Hakem spominje se samo na jednom mjestu, samo na jednom mjestu u Kur'anu. Dok te Tebare Kvetala ime El Hakim spominje se u obliku množine na pet mjesta, na pet mjesta u Kur'anu. I svi ajeti o kojima ćemo govoriti koje ćemo navoditi e, sadrže velike poruke i pouke za nas koji sjedimo ovdje, za one koji slušaju, za čovječanstvo. Jer su uputa i svjetlo i nur za svakoga onoga ko želi, ko želi uputu i nur. Posebno se vlada po uputi koja je došla do te te vetana. Vetala. Allah Đelešanu kaže أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا govori i obraća se poslaniku alaih salatu wasalam da kaže mušicima dar da pored Allaha te bareke ve ta'ala tražim nekog drugog za sudiju. Zar? Da pored Allaha te bareke ve ta'ala tražim nekog drugog za sudiju, a pogledajte nastavak. A on subhanahu wa ta'ala nam je objavio knjigu. Knjigu Kitab, Kur'an, koji je pojašen u tančine. Odnosno koji pojašnjava svaku stvar u detalje. To je knjiga znači na koju se mi trebamo pozivati, po kojoj trebamo raditi, po kojoj trebamo suti u svim našim sporovima. Vidjet ćemo koliko je samo tih plodova koji proizilaze iz poznaje Allahovi Tebare Kvetala imena El Hakim, El Hakem, El Hakim. Tako da vidimo da nije moguće, niti bi trebalo, niti bi trebalo bilo koji musliman da se pozove na nešto drugo, osim na Kur'an i sunet poslanika sallallahu alihi I poslanik Ali sallatu ovdje negira svaki drugi sud, mimo suda Allaha subhanahu, wa ta'ala, u ovim riječima, kada, znači, sa čuđenjem izgovara, zar da tražim nekog drugog za sudiju, pored Allaha subhanahu wa ta'ala. A on nam je tako na lijep način jednostavan spustio, objavio ovu knjigu u kojoj je svoje propise tako u detalje pojasnio da nam nije potrebno bilo što drugo pored, pored Allahove Tebare Kvetala knjige. Zatim smo kazali, Al-Hakim se navodi i spominje na pet mjesta u Kur'anu i to u obliku, u obliku množine. Allah Đelešanu sure Al-Araf u 87. majtu kaže Fasbiru hata jahkume Allahu bejnena I svi budite strpljivi, sačekajte i čekajte dok nam Allah Đelevala ne presudi između nas. I ovo su ajeti ili ajet koji ulijeva sigurnost u naša srca da onaj koji živi na ovom prolaznom svijetu i kada doživi određeni vid nepravde od bilo koga, neka zna da Allah te bare kvetala je vrhovni kadija i sudija koji će, ako nekoga slučajno u tom trenutku ne snaže pravda, da će ta pravda ga snaći na sudnjem danu. Zato Allah Đelešanu kaže i vi čekajte, i vi čekajte da Allah subhanahu wa ta'ala presudi između nas i vas. Zatim kaže وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ Allah te barek ve ta'ala je najpravedniji sudija. Najpravedniji sudija. Ovo hajrul hakimin može imati značaj najmudriji sudija. Zato smo kazali da u prošlom predavanju El Hakim i El Hakim jedno i drugo ime ukazuju da je Allah subhanahu wa ta'ala mudri, mudri, odnosno da je Allah Đelešanu sudac koji posjeduje apsolutnu mudrost. I u svakom pogledu, kako god da kažemo, da je Allah Tebara koji je najbolji sudija i najmudriji sudija, jedno i drugo značenje i značenje je ispravno. Zatim u suri Hud, u 45. ajetu, Allah Đelešan kaže وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ A ti si najbolji sudija. ko? Allah te bareke ve I nema boljeg sudije koji sa vrhuncem pravde sudi kao što je Allah te bareke ve Kada vidimo kako smo Allaha subhanahu wa ta'ala spoznali kroz njegova lijepa imena o kojima smo prije govorili, da je on te bareke ve el alim, el basir, el sami, el malik, el melik, el malik el kahir el kahar i druga lava te barek vetala imena koja ga opisuju da on te barek posjede najljepša, savršena imena, sveznajući, o svemu obaviješteni, El Habir, El er Rahman, milostivi i samilosni, El Kahar, pokoritelj, Malik, Melik, Melik, kojem pripada apsolutna vlast i Dunjaluka i Ahireta, i sva ona druga imena i značenja, onda možemo da shvatimo koliko Allahu te bareke pripada pravo u donošenju presuda, odredbi, zakona i koliko nama je velika obaveza, odnosno kolika je obaveza na nama da sve to prihvatimo, da po tome radimo i da budemo zadovoljni sa Allahom te bareke odredbama i da nijedan vijenik niti vijenica nemaju pravo da ostupaju i da drugačije postupaju. Zatim Allah kaže u poznatoj suri Atin u osom ajetu Allahu bi ahkamil hakimin. A zar nije Allah te bareke ve ta'ala najpravedniji sudija? I mi treba da kažemo kako je došlo u hadisu Bela svakako mi to potvrđujemo i tvrdimo istinski iz srca da je Allah te najpravedniji, najpravedniji sudija. I vidjet ćemo stvarno u ovom imenu jednom i drugom ima toliko toga kazati. I mnoge su mesele o kojima se dan danas polemiše, posebno na našim prostorima. Gdje ljudi nekad pogodi, nekad u većini slučaja možemo kazati pogriješi. Posebno u ovim velikim meselama kada kažemo ko sudi danas u svijetu po onome što nije Allah te bareke ve objavio. Ibn Jari rahmetullah ali kaže o Allahom te barek ve tala ajetu hakema da pored Allaha subhanahu wa ta'ala tražim nekog drugog za sudiju pa komentaru tih riječi on kaže reci o Muhammede ja nemam pravo. Ova definicija svima nama će ukazati na veličinu, na veličinu ove mesele o kojoj se danas raspravlja i priča. Reci o Muhammede, ja nemam pravo da prelazim Allahove granice i njegov hukm. Ko nema pravo? Nema pravo Muhammed alaih Zar mi imamo pravo veći od poslanika alaih Zatim kaže, jer ne postoji pravednija i bolja presuda od njegove, niti iskreni govor od govora Allaha te bareke, te bareke Niko nema pravo da priđe granica Allaha te bareke Ne samo što ćeš zapostaviti granu, glavu okrenuti, nego što ćeš ti uzeti sebi za pravo da doneseš drugi hukm i drugi propis smatrajući ga boljim, boljim za ove naše prostore i naše vrijeme da ljudi postupaju, postupaju po tome. Imam Kurtubi Rahmetullah Ali za isti ajet kaže da ima značenje da li pored Allaha da vam tražim nekog drugog za sudiju. Allah Đelešanu koji je objavio univerzalni govor čiji su ajeti univerzalni i koji o kojima treba umet i čovječanstvo da radi do sudnjega dana. Zar da pored tih ajeta i suneta poslanika sallallahu alihi vseleme čovjek traži, čovjek traži nekog drugog za sudiju. Znači nema pravo, nema pravo na to. El Hatabi rahmetullah ali kaže El Hakem i Allahu te bareke ime El Hakim u suštini imaju značenje ili odnose se na onoga koji sudi, koji sudi kojem pripada, znači, apsolutno pravo, pravo suda. Zatim je naveo mnogo ajeta i uistinu poslije mnogo ajeta koji ukazuju da jedino Allahu te barek vetala pripada sud. Poput ajeta lahul hukmu ve Uistinu njemu te barek vetala Allahu pripada pravo suda. I svi ćete se vi njemu, njemu vratiti. I svi ćete se vi njemu vratiti. Ente tahkumu bejna ibadik fima kanu fihi I uistinu ćeš ti presudu donositi između svojih robova oko onoga oko čega su se oni sporili. Što znači da ako kažemo, kako smo kazali, ljude mi moji iđe, ta pravda na Dunjaluku, stići će i pravda na Ahiretu. I te na sudjem danu će isto tako pravedno presuti između svih naših nesuglasica naših sporova, bilo znači velikih, bilo, bilo malih. Allah te barek vetala nikome nepravdu, nepravdu ne čini. Ibn Kasi rahmetullah ali kaže za ajet Elejsa Allahu bi ahkemil hakimin Zar Allah dželevala nije najbolji i najmudriji sudija? Kaže nakon toga u značenju Zar on nije najpravedniji sudija koji nikome nepravdu ne čini? U njegovu pravednost se i ubraja ta, pogledajte, koja znači se odnosi na polaganje računa na sudjem danu. Tada će se svakom onome kome je nasilje nepravda učinjena, bit će mu dozvoljeno da onom nasilniku uzvrati i vrati. I tako će vas, subhanahu tala izvjeriti račune. Tako da te ne žalosti ako ti neko nepravdu učini, da, da to nećeš nadoknaditi i da nećeš imati pravo za nakon. Kao danas što rade na ovim našim sudovima, koliko puta zakinu ljude, koliko vam pravo znači oduzmu, ako nisi platio, nije dođe svog haka i slično, tada na ahiretu neće biti takvi. Na ahiret će biti Allah subhanahu wa ta'ala koji će jedino on suditi i sud donositi. Tako da koje god te zakinuo i nepravdu ti učinio, Allah subhanahu wa ta'ala će te račune izvjeriti na ahiretu. El Halimi Rahmetullah Ali kaže El Hakem je onaj kome pripada apsolutni sud. U osnovi hukum ima značenje El Mener, sprečavanje da se čini nerijed. Tako da Hakim kada se odnosi na čovjeka na Dunjalu koji je taj koji sprečava da oni koji vode spor i parče se pred njim sprečava da jedan drugi drugima nanosi štetu i nepravdu. Razumijete? Znači ima značenje sprečavanja i to je ono što je istino i potrebno. Allah te bareke ve nije objavio ni jedan propis u svojoj plemetove knjizi, a da nije on, znači, kako odgovarajući za svakog pojedinca na dunjalu. Zašto? jer svaki propis koji je došao do Allaha te bareke došao došlo od onoga koji je el alim, sveznajući. Tako da ne postoji nijedno dobro, a da Allah subhanahu wa ta'ala nije ukazao svoje plemenitoj knjizi na to dobro. Niti postoji bilo koja vrsta zla, a da Allah subhanahu wa ta'ala iz svog savršenog znanja ne posjeduje znanje o tome i da nije ukazano to da je, da je to zlo. Kada čovjek razmisli znači, o tim stvarima, onda uistinu mora da prizna da taj sud i ti propust, propisi, odluke i odredbe moraju dolaziti samo isključivo Allaha te bareke, te bareke vetala. I da nema niko drugi pravo u tome osim on subhanahu, subhanahu vetala. Jer niko ne posjeduje to znanje ni tu mudrost kao što posjeduje Allah subhanahu, subhanahu vetala. Prvi plod koji proizilazi iz ovih Allahovi te Kevetala veličanstvenih imena jeste da svaki vjernik i vjernica moraju priznati Allaha Tebare Kevetala kao vrhovnog sudiju. Da Allahu Tebare Kevetala pripada apsolutno pravo na sud. Da je on taj koji donosi odluke. I da ih moraš poštovati, cijeniti i pokušati koliko si god u mogućnosti da radiš po onome što Allah Tebare Kevetala traži, traži od toga. Zatim iz ovoga proizilazi da uzvišeni Allah Tebare Kvetala u svom sudu svojim propisima nema sudruga, nema ortaka, nema saučesnika, nema pomagača i nema savjetnika. Isključivo sve naredbe, svi emrovi dolaze od Allaha subhanahu, subhanahu wa Kao što nema ortaka i saučesnika u čemu? U našim badetima koje druge, znači činimo Allahu te barek i Niti smiješ to dozvoliti sebi, također isto to pravo Allahu te bareke ve taala pripada pripada u sudu. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا Ovaj ajet je malo poznati sure Kef 26 je u prevodu značenja ima i on ne uzima nikoga, znači nikoga ne uzima u odlukama svojim kao ortaka, kao nekog savjetnika, saučesnika. Isključivo dolaze odredbe jemrovi od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Kao što je došlo u drugom ajetu gdje Allah što kaže فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّ Ko bude tražio i priželjkivao susret sa svojim gospodarom Tabareke wa ta'ala فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Neka radi i neka čini dobro, dobro djelo. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا I da u tome nikog drugog ne smatra ravnim Allahu subhanahu wa ta'ala. Pogledajte, identično je i u prvom i drugom. U prvom, u hukmu Allaha te bareke njegovim propisima, njegovoj presudi, njegovom sudu, ne postoji neko ko može, znači, biti ortak Allahu subhanahu wa Također i u ibadetu kojeg činiš, kojim se približavaš Allahu subhanahu wa nije dozvoljeno, nije dozvoljeno, znači, da ima, da ima neko koji je ravan, koji je ravan Allahu subhanahu wa Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-An'am u 57. ajetu Enel hukmu illa lillah. Zaista sud pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovaj ajet danas često sluša od mnogi da sud pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Walahul hukmu wa i njemu pripada apsolutno pravo na sud. Da on propisuje zakone, odredbe i svi ćete se njemu, svi ćete se njemu vratiti. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ U bilo čemu da se vi raziđete. Vratite se na propis kod Allaha te bareke ve ta'ala. U bilo kojem sporu naredba od Allaha te bareke ve ta'ala da se vratiš, da se vratiš na hukm koji ćeš naći u Allahovoj knjizi ili sunetu poslanika sallallahu, sallallahu alihi wasallam. Ibn Hisar, rahmetullah ali, a već smo to kazali, spominje da Allahovo te barek ime El Hakem ima znači značenje sveobuhvatnog značenja koja obuhvata sva druga, sva druga Allahova te bareke, te bareke vetala imena, pa onda navodi dokaz zbog čega, zbog toga što je on sveznajući, o svemu obaviješteni, i on kao takav mudri ima pravo da njemu pripada, da njemu pripada te bareke sud. Jer niko ne posjedi osobine koje posjedi Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala da bi mogao znači da donosi neku odredbu, neki propis. Nije mudar poput Allah subhanahu wa ta'ala, niti može. Kazali smo na početku da je ogromna razlika između osobina stvorenja i osobina Allah te bareke vetala i da ne smije niko pomisliti da su osobine stvorenja poput osobina Allaha subhanahu wa ta'ala. Onaj koji to pomisli, takav, znači učinio kufr nevjerstvo Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Tako i ovdje u sudstvu, u odlukama, u odredbama, zakonima, niko, niko nema pravo da pomisli da može donijeti zaključak, da može donijeti sud, da može donijeti zakon, da može donijeti pravilo koje je poput pravila Allaha te bareke i njegovog i njegovog zakona. Da samo Allahu subhanahu, subhanahu wa Šankiti Rahmetullah Ali u svom tefsiru kaže dobro znaj da je halal samo ono što je Allah te bareke ve dozvolio. A da je haram, odnosno zabranjena stvar, samo ono što je uzvišeni Allah te bareke ve zabranio. Vjera je samo ono što je uzvišeni Allah propisao. Vjera je samo ono što je uzvišeni Allah propisao. I svaki drugi vid zakonodavstva je batil, neispravan, ništavan. Nije validan. Pa zatim kaže rad po takvom, znači po nečemu drugom, mimo Kur'ana i suneta poslanika Allahu alijih vseleme, zapostavljajući u isto vrijeme Allahu zakon ili mijenjajući u isto vrijeme Allahu Tebare Kvetala zakon, smatrajući isti taj zakon bolji od Allahovog Tebare Kvetala zakona, ili poput Allahovog te kevetara zakona je čisto nevjerstvo, kufr. Znači, takav postupak čovjeka izvodi iz njegove vjere. Takvo uvjerenje, takvo ubjeđenje izvodi čovjeka iz njegove, iz njegove vjere. Znači, ne postoji bilo kakav zakon. Da se spogledajte ovaj primjer. Allah što navodi u Kur'anu primjer kada bi se svi ljudi sakupili da sačne knjigu poput Kurana ne bilo u stanju, jel? Pa na kraju suru jednom. Pa kako onda možeš doći da kažeš da je tvoj zakon koji si osmislio i uvidio da je super i da odgovara za jedno mjesto, ili prostor, da je poput Allahovog ili čak više od toga bolji, bolji znači od Allahovog barek letara zakon. To niko nikada nije bio u stanju, niti će biti u stanju da tako nešto znači zaključi i donese. Zatim drugi plod koji proizilazi za Allahovi Tebara Kvetala imena, kojih? El Hakim, El Hakem. Jeste da Allah Tebara Kvetala određuje određuje zakone one, koje on te bareke vetala želi, koje on hoće. I to je njegovo pravo. Znači, ne sada ljudi se okupe, sakupe, mi bi htjeli to. Nama odgovara ovo, ne odgovara to. I da traže, kao što je narod od Musa a.s. tražio. Ne. Allah što on kaže, inna Allahe ma yuridu. Allah Đelešanu propisuje ono što on hoće. Allah propisuje, niko drugi ne propisuje, samo Allah propisuje. I obaveznim čini ili daje čovječanstvu, sredbenicima, poslanika, ono što je on propisao u određenom vremenu i prostoru kada su poslanici dolazili do Muhameda alaihi salatu, salatu wasalam. Ovaj ajet jasno ukazuje da jedino i apsolutno pravo pripada Allahu da propisuje on propisuje zakon. On propisuje odredbe. I niko nema pravo, niko nema pravo to da čini pored Allaha, pored Allaha subhanahu, wa ta'ala. I svaki ovaj propis koji je došao od Allaha subhanahu wa ta'ala došao je po njegovoj volji. Ono što on hoće, što Allah smatra, što Allah želi, on to propisuje. I on subhanahu wa ta'ala što želi, što hoće, čini halalom. Ono što on te barek vetala smatra, želi i hoće, čini zabranjenim. Niko nema pravo da pita zašto, zbog čega i kako. Jer je to njegovo pravo. Allah pripada jedino pravo da on propisuje. I niko drugi nema pravo na to. I zato Allah subhanahu wa ta'ala iz svog apsolutnog prava u propisivanju određene stvari čini nama naređenim, vađivima, strogim obavezama koje moramo da izvršimo. Jer je on propisao. Pogledajte danas kako ljudi obavezuju na ove neke laičke zakone, pa imaju sankcije, ne izvršiš to to. Allah te barek je tala kojem pripada veličanstven primjer, najveličanstveniji primjer, on je taj kojem pripada pravo da propisuje određene stvari, čini e, vađbima, obaveznim, a onaj koji ne izvrši, dolazi sankcija, prijetnja, ili na dunjaluku, ili na ahiretu. Ili na dunjaluku ili na ahiretu. Allah Đelešan kaže u suri Rad u 41. ajetu Wallahu jahkumu la muaqiba li hukme. Allah Đelešanuhu propisuje, određuje i niko nema pravo da kaže zašto, kako, zbog čega si to gospodar učinio. U njegovim propisima nema greške. Nema propusta. Sve je savršenstvo. Jedan od šehova u Medini nam je govorio kada se vratite svome narodu, pričajte im o savršenstvu dina, dina savršenstvu Islama. Pa ovo savršenstvo Islama, ako ste gledali oni koji su pisali tu temu, poput Muhameda ibn Bašankitija i ostali, uvijek spominju, znači pravo Allah te bareke vetala da njemu apsolutno pravo pripada na ibadet, samo njemu ibadet čini, nikom drugom. Samo Allahu te bareke vetala. I niz drugih tačaka koji ukazuju na savršenstvo vjere, koja može biti samo savršena iz razloga što je došla od Allaha te bareke Koliko je samo ljudi koji su u gafetu, nemaru, zabudi, daleko od vjere, istinske i prave vjere, smatrajući ono pod na čemu su, da je to savršenstvo. A to je daleko znači od savršenstva, jer je došlo od ruku ljudi misli koje su tu, znači prošle su misli ljudi, a ne znači ona mudrost koja je došla od Allaha, od Allaha te bareke, te bareke ve ta'ala. Walakin Allah ma yurid. Ali Allah dželaluhu radi ono što on hoće. Allah propisuje šta hoće i radi šta on te bareke ve ta'ala hoće. To danas niko ne može da čini. Čim malo neko uradi nešto, neko se pojavi obara sistem, ruši. Dok Allah subhanahu wa ta'ala može da propiše šta on subhanahu wa ta'ala hoće i želi zbog svoje apsolutne moći, kudreta. Jer on znači, je toliko moća, najmoćniji od svih jer on ima pravo, on ima pravo na to. Onda hoće sve ljude može uputiti. Onda želi Tebare Tala sve ljude može šta? Primorati na ibadet zato su došle sekte koje su pripisale Laute te bareke osobinu da je primora određene ljude na kufrne na što nije tačno. Nego Allah subhanahu wa ta'ala dao ljudima razum. Obdario je, znači, velikom stvara, to je razum, da može razlikovati dobro od zla, da bi mogao sam da izabere kojim će putem, kojim će putem krenuti. A nije ga ostavio opet u nemaru, u gafletu, nego je s vremena na vrijeme slao vjerovjesnike, poslanike, donosili su knjige, pozivali. Pa među njima su bili oni koji su prihvatili davu, pa su postali najučeniji. Pa su oni nakon poslanika počeli da pozivaju, da ljudima pojašnjavaju. Pa kada bi došlo vrijeme da sve nestane, ponovo bi Allah te bare kvetala objavljao vjeru s vremena, na vrijeme. Tako, na vrijeme, tako da ljudi neće imati opravdanje pred Allahom te bareke, te Zatim sljedeći plod koji proizlazi iz ovih Allahovi od tala veličanstvenih imena, da je obaveza svakom pojedincu, muslimanu, da čvrsto vjeruje da objavu koju Allah Đelšan objavljuje, propise koje spušta, objavljuje samo putem poslanika. Putem poslanika. I da ti propisi dolaze samo putem poslanika. Ne kao što danas imamo ljude da zanoći sutredan dođe sa novim propisima. Pa kada došlo mu snu, vidio, Allah nadahnu, Allah objavio. Pa ono kada pogledaš o čemu priča daleko od onoga što je došlo u Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alihi Znači moraš čvrsto vjerovati da svi propisi dolaze putem poslanika, putem poslanika i da su ti propisi bili obavezi narodima i mjestima u kojima su oni pojavljivali do vremena posljednjeg poslanika Muhammed alaihi kada pa je njegovo poslanstvo i njegova risala koja je došla do Allaha subhanahu wa ta'ala obavezala cijelo čovječanstvo da se odazove i da slijedi samo Muhammed alaih Nikoga drugog. I zato je poslanik alaih wasalam kazao kada bi moj brat Musa alihi wasalam kana hayyan kada bi bio živ bila bi mu obaveza da me slijedi. Zamislite, da je Allah šal proživio vremenu Muhammeda alaih sallatu wasalam, da li bi se on pozvao na Tevrat koji je imao tada? Ili Isa, i Tevrat, ili Zebur, da je Davud, bilo kod poslanika da je došao. Da li bi se mogao pozvati na te zakone? Ne. Morao bi da sedi poslanika Muhammeda Ali sallatu I zato Isa Ali kada dođe, po vjerovanju nas muslimana, kako je došao u sunetu poslanika sallahu alaihi wasalame, kada se spusti u Damasku, da bude Mehdi, htio da predvodi namaz i kada ugodaju Isa alaih sallatu svi će popurati Isa da predvodi. Allahov poslanik, jedan od odabranih poslanika, u lazu. ali će on se povući i onda će protruti koga? Mehdiju. Iz počasti prema umetu poslanika sallallahu, sallallahu alihi vseleme, jer su oni istinski, znači srbijenci poslanika sallallahu alihi vseleme. I ovo je dokaz da, znači, pored drugih nagovještaja da će slijediti šarijat poslanika, alaih da je i u tome je slijedio, slijedio šarijat sa kojim je došao poslanik Muhammed, sallallahu alihi wasalam. Zatim sljedeća stvar koja proizilazi iz ovih veličanstvenih Allahovi Tebare Kvetala imena da je obaveza, obaveza na svakom pojedincu da sudi po Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alaihi ne samo da mi to pripisujemo kojim vladarima. Pa vladar malo fuli tamo, odmakne se propisa Kur'an. On je ovakav, on je nakav. neka bi ti kao pojedinac moraš da sudiš. Gdje? U svome životu, u svojoj kući, gdje god si u mogućnosti da sprovodiš Allahov zakon, da sprovodiš Allahov te bareke zakon. To iz razloga što ne postoji knjiga poput Allahove te bareke vetala knjige. Ne postoji zakon poput Allahovog te bareke zakona. Ne postoji propis poput propisa kojeg je objavio Allah subhanahu wa ta'ala. Niti bolja uputa od upute Muhameda alihi salatu To je glavni razlog, jer je to sve došlo od sveznajućeg i mudrog Allaha te bareke te bareke I zato ti je obaveza da taj isti zakon sprovedeš u svome životu. Koliko si god u mogućnosti. Pa ako vidiš, ako su oni koji pretjeruju vjeri, kada prekršiš određene stvari, da li ćeš se tekfiriti, nešto je za veliko pitanje. Ako ne postupa, znači zna, svjestan si, a nije da postupaš po tome, nego po hiru svome, po svojim prohtjevima, strasti slijedeći. Znači ne smiješ, ali mora zato ti insan, da je šetan taj koji te stalno vreba i odvraća do lahva te bare vetala puta i e, da ćeš biti pobjeđen, ali ćeš uvijek biti borac ako se budeš vraćao i tražio da Allah te bare koja tada te osnaži, da to jača, da ustraješ, da možeš podnijeti ove ajete. Jer Allah Đelšanu kada je govorio o poslaniku Sosana nakon prvi ajeta objave, rekao da ćemo objaviti nešto što će biti teško da ponesemo. Velik teret. To su propisi objava koja je došla do Allah te bare koja tada. To nije jednostavno za podnijeti ali se moraš truti, moraš ustrajati Allahom te bareke, te bareke vetala putu. Allah Đelešanu kaže u suri Maide u 50. ajetu Efe hukmere džahilijeti jebgun. Zar oni žele da im se sudi kao što se je sudilo u paganskom vremenu, džahlijeskom vremenu, ili sudom koji je bio tada u tom vremenu prisutan. Nakon toga pogledajte, savršenstva na koju ukazuje Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا Ima li neko da ljepše i bolje sudi od Allahovog zakona? Ili ima li ljepši zakon od Allahovog zakona? Ima li ljepši propis od Allahovog propisa? Ima li bolji sudija od Allaha, od Allaha te bareke kao, kao sudija? Ili kao mi yuqinun za narod koji je ubijeđen ispravnost vjeri. Znači ovo će shvatiti samo iskren vjernik. Neće želiti, neće priželjkivati i neće se nadati da traga za nekim drugim sudom pored Allahovog Tebara kvetara suda. Jer zna i čvrsto vjeruje da je Allahov sud najljepši sud, najbolji sud. I da je to najpravedniji sud. I neće tražiti neku presudu na nekom drugom mjestu pored Allaha Tebareke, Tebareke Zatim kaže u surimu Allah subhanahu wa ta'ala Zalikum hukmullah Potvrđuje Uistinu to vam je Allahov propis Allahova odredba Nakon toga kaže Jahkumu bejnekum I on je taj koji propisuje propise između vas Koji sud donosi između vas Wallahu alimun hakim A Allah je sveznajući i mudri govori svog apsolutnog znanja i svog apsolutnog znanja i svoje apsolutne mudrosti propisuje određene stvari i donosi sud. Jer danas kada odeš kod nekoga i tražiš presudu, on će po nekom nahođenju da kaže, da smatra, ja mislim, ja smatram, Allah Đelešanu svog znanja, o svemu tome donosi sud. Njegovo znanje je prethodilo svemu ovome danas što, što se dešava, stvaranju, Znao je šta će stvoriti i kako će stvoriti. Znao je kako će se ljudi ponašati. Sve Allah te barek vetala znao. Ali sve to je mudro predodredio. Sve je to mudro predodredio. I samo Allah te barek to može i samo njemu pripada to pravo. Zatim sljedeći plod koji je jako bitan, koji proizilazi iz ovog veličanstvenog Allahog te barek imena jeste da je svaki musliman i muslimanka da su obavezni da se odazovu Allahovu sudu. Kada se pozovu, da se odazovu. I da prihvate taj isti sud i presudu bez ikakvog prijekora. U potpunosti. I da u svojim prsima ne osjete poteškoću. Ne ono, jest to je tako, ali prsa te tamo razvaljuju. Ne, u svojim prstima širokogrudnost mora da bude Nakon Allahove presude, Allahovog propisa, Allahovog hukma, u svim stvarima, pa čak i kada nešto što ti Allah odredio, što te zadesi, da to tako prihvatiš. Jer je i to Allahov hukm, odredba koji je odredio. Al-Qadar, Al-Qadar. I sve druge stvari. Allah Đelešanu kaže وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ako se u bilo čemu sporite, raziđete, vrate se na Allahov propis. Uistinu u tome postoji Allahov propis. Allahu hukom. Tu je znači ono što u čemu ćeš naći izlaz i jedino ispravno rješenje. Zatim kaže Allah Đelešanu Ja ejuha amenu ati'u O vjernici budite pokorni pokoravajte se Allahu i njegovom poslaniku. Zatim kaže Wa ulil emri minkum i vašim pretpostavljenim. Ovdje ulil emri minkum ima značenje i emira i učenjaka. I vođe, vladari a ima znači značenje u leme, da budeš pokoran i da slijediš u lemu, da slušaš što u lema kaže. Zatim kaže فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ Farudduhu ila Allahi wa Rasul. A ako se u nečemu raziđete, vrate se automatski kome? Allahu te bareke vetala i poslaniku Muhammedu alaihi sallatu se Allahu, znači vrati se knjizi. Allaha te barek vetala Kur'anu. Vrati se poslaniku alaihi sallatu Nakon njegove smrti vrati se sudnetu poslanika sallallahu alaihi Zatim kaže Allah šanu šart. Uslov. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ako u istinu vjerujete u Allaha i u sudnji dan. To nije mala stvar. Vrati se Allah ako se raziđeš sa nekim i poslaniku, na njihov sud, na sud Allaha i poslanika, alaih wasalam, ako si vjernik, ako vjeruješ u Allaha i sudnji, i dan. Zatim Allah šan kaže, Zalike hajrun wa ahsanu ta'vila. To vam je najbolje i najljepše rješenje. To vam je najbolje. Nemoj tražiti, ima ništa bolje. Nema ništa bolje od toga. I najljepše ćeš rješenje naći u tome. U presudi Allaha i poslanika Muhammeda, ali i salatu Zatim Allah Đelešanu opisuje da oni koji ne žele Allahov sud, ne žele da, da poslušaju Allahovu presudu, presudu poslanika, ali i salatu wasalam, takve naziva su zulumčari Takvi imaju osobinu nifaka, licemjerstva, jer ne žele se vratiti na Kur'an i sudet poslanika, ali islatu wasalam. Pa kaže Allah, وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِدُونَ A kada budu pozvani da im sud iznese Allah Đelešanuhu i njegov poslanik, onda ćeš vidjeti grupu njih kako glava okreću. Bježe, neće, ne želi. i svoje pretpostavke. Pošano koje su to pretpostavke. Kaže Allah šanu. A kada je pravo na njihovoj strani, eto i poslušni, trči odmah se zovu. Jer znaju da će opet potrebiti. Imat će korist. Samo u toj situaciji oni dolaze. Zatim kaže Allah šanu. E maradun. Zar je u njihovim srcima bolest? Pogledajte, ko može imati samo takvu osobinu? Osoba koja ima bolest u srcu. Am em am yakhafuna en yahifa Allahu alejhim wa rasuluhu. Ili imaju sumnju ili se boje da će im Allah i poslanik nepravdu nanijeti Iz tog razloga neće dolaziti. Pa zatim kaže Allah Đelšanu Bel ulaike humu Ne, nije ništa od toga nego su oni zulumčari, silnici, ne žele, odbijaju kao takvi. Zatim kaže Allah Đelšanu opisujući kolika je obaveza na vjerniku i vjernici da traži presudu kod Allaha i poslanika sallallahu Fela wa rabbika la Tako mi tvoga gospodara nikada neće biti vjernici i neće vjerovati. Ko? Ovo je jako opasan ajet. Allah što kaže nakon toga. Hatta yuhakimuke fima šeđere bejnehu. Sve dok te zasudiju, ne budu uzeli u svojim međusobnim sporojima. Takvi nikada neće vjerovati dok im poslanik ne bude sudija. Sallallahu alaihi wa sallam. Suma fi harađa mimma kadejte va te teslima. A nakon toga, kada ga uzmu za sudiju, i to nije dovoljan šart i uslov da ispuniš iman, nego nakon toga da tu presudu koju poslanik iznese, da ne osjetiš poteškoću u svojim prsima i da u potpunosti se predaš tome. U potpunosti. Tada ćeš biti vjernik potpunog imanja. Razumijete? Znači, to, nisu obične stvari, nisu obične mesele, to su velike mesele o kojima čovjek treba da duma i da razmišlja. I da kada vidi da neko, znači, je zaista posvetio veliku pažu ovim stvarima, da ima pravo na to. A ne da zanemariš u potpunosti. Znači, niti da previše se posvećuješ, a niti da zanemaruješ. Moraš naći neku sredinu u svemu ovome, jer su ovo jako bitne stvari u našem životu. U našem vjerovanju. Bitnije od života život bude i prođe, nakon toga ima proživljenje, nakon proživljenja ima obračun. Za ono što si činio, za ono što si radio i kakvog si uvjerenja bio. I nećeš tek tako završiti ako nisi bio zaista onako kako Allah te barek ta traži od tebe. Zatim kaže Allah Đelšanu opisujući pravi istinske vjernike. Innama kane qawla muminina du'u ila Allahi Zaista su riječi istinski pravi vjernika bile onoga trenutka kada su bili pozvani da im Allah i njegov poslanik presude šta? Lijahkume bejnehum, en jakulu sami'na wa ta'na. Riječ jednostavna. Kad Allah pozove njegov poslanik da iznese hukme propis o tome, da kažeš čujem i pokoravam se. To su bile riječi koga? Ashaba, poslanika, ali islatu wasalam. Na takav način su dozivali. Zatim kaže Šanu wa muflihun. I oni su istinu ti koji će uspjeti. Ko bude tako doživljavao, danas ljudi pokušavaju, određena braća, imaju spor, imaju spor. Tragaju ko će biti taj kadija između njih, Da se ne bi, znači, tražilo, tražila presuda pred ovim laičkim zakonima. I to je super stvar. Međutim, koliko se puta desilo da ista osoba koja to traži, kad dođe daja i presudi, pobjegne. Pobjegni. Kaže, nije to tako, presudio su njegovu korist, više ga voliš, više ga cijeniš, dobar si s njim i pobjegne. Zamislite, <laughs> pobjegao iz jednog stanja u drugo, iz drugog pre, prevazišao i gore, znači dostigo nego ono prvo stanje. Jer je odbio, odbio je hukma Allaha i poslanika Allahu alihi sallam zbog svojih strasti. Zatim sljedeća stvar koja proizilazi da ono što od plodova koji proizilazi za Allah i Tebare imena El Hakim El Hakem obavezuju svakog vladara da sudi po onome što je Allah te na naredio što je objavio i što je, e, u suretu poslanika Muhameda sallallahu alihi Također, pod ovo, znači, ispada pravosuđe, sudstvo. Svaki onaj koji se bavi tim, svi moraju znači, biti pokorni Allahu i pokorni poslaniku i donositi zaključke, odnosno sud, onako kako je došlo u Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alaihi Jer je tu jedina pravda, jedina istina. I nigdje nećemo naći istinu i pravdu, kao što je pravda u Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Allah Đelšanu kaže u suri Sad u 26. ajetu ja Davudu, inna dja'alnake halifetan fil ardi fahkum bejnen nasi bil haqq. O Davude, mi smo te namjesnikom učilni na zemlji. Ovo je za svakog namjesnika, svakog vladara. Zato sudi bil haqq među ljudima. Po istini. Koja je najveća istina? Najveća istina danas koju mi imamo Kur'an i sunet poslanika sallallahu I po tome trebaju da sude, da se vladaju i na to da se pozivaju. Pa kaže Allah Đelešanu وَلَا تَتَّبِلْ هَوَا فَيُدِلَّكَ عَلَنْ سَبِيلِ i nemoj svoje prohtjeve, nemoj svoju strast da slijediš koja će te odvesti, zavesti sa Allahovog pravoga puta. Koja je to strast? nešto drugo mimo Allahovog zakona. Šta čini ta stvar? Odvodite od Allahovog te bareke, jasnoga, jasnoga puta. Zatim sljedeći put koji proizilazi jeste da je zabranjeno da se bilo ko naziva sa imenom El Hakem. I to od onih imena koja su zabranjena. I kunja nadimak Ebul Hakem također je zabranjena. Otac, znači suca. Zabranjen. Zbog čega? Zbog hadisa u kojem je eh, Ebu Šurej prije, znači, imao nadimak Ebul Hakem. A hadis je Hasan, kako kaže šeha Albani Rahmetullah. Znači da je došao kod poslanika sallahu alihi pa je čuo poslanik sallam da ga oslovljavaju i nazivaju Ebul Hakem. Pa je poslanik, pogledajte, odmah ukorio. Inna Allahe huval hakem wa ilaihi U je samo Allah sudac i njemu pripada pravo suda, propisivanje. Ali pogledajte nastavak toga. Znači ukorio ga je odmah. I onda ga pita zbog čega te tako zovu. Pa kaže, zaista u mom narodu, kada se ljudi raziđu, kada dođe do spora, dolazili su, kaže, kod mene, a ja bih te nakon toga presudio između njih i svi bili zadovoljni. Kaže poslanik ne kako to lijepo zvuči, kako je to lijep postupak. Super, znači, super stvar si činio. Međutim, da li imaš djece? Kaže, ima. Koga imaš? Kaže, imam Šureha, imam Muslima, imam Abdullah. Kaže poslanik alaih sallatu ko ti je najstariji od njih? Kaže Šurej. Kaže onda si ti Ebu Šurej. I tako mu je izmijenio kunju iz, znači, Ebu Hakem u Ebu Šurej. Iz ovog hadisa također je fajda i korist da onaj koji želi kunju da ima, da je nadjeva po najstarijem djetetu. Po najstarijem djetetu, znači koje, koje mu Allah i Kvetala podario. Zatim na kraju ćemo kazati da Allah Subhanahu Wa Ta'ala prijeti svakom onom ko glavu okrene, ko ne želi da sudi po Allahom te bareke ve ta'ala sudu, ko želi da zanemari Allahu te bareke ve ta'ala sudu, da takvi vam prijeti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ I neka se pripaze svi oni koji suprotno postupaju od njegove naredbe, njegovih propisa. En tusibehum fitne da ih ne zadesi kakva fitna, kakvo veliko iskušenje. Ev yusibahum azabun elim ili da ih zadesi strašna i bolna patnja od Allaha te bareke te bareke Zatim u suri Majda Allah Đelšanu na tri mjesta na tri mjesta upozorava i ukazuje na veliku opasnost na veliku opasnost i veliku odgovornost koju će snositi oni koji postupaju drugačije i koji sude drugačije nego što je Allah te barek vetala objavio. u 44. ajetu, 45. i 47. ajetu. Allah Želešanu kaže وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Ko ne bude sudio po onome što je Allah te bareke vetala objavio, uistinu su takvi nevjernici. U 45. ajetu kaže ko ne bude sudio onome što Allah te barek objavio, takvi su zalimi, silnici, zlumčari I u trećem ajetu da su takvi fasici, veliki grešnici. Oko ovih ajeta ima znači govora među lemom, a vi ste toliko toga slušali da ne treba tajsat. Ono što se traži i zahtjeva od nas, da nakon detaljne analize zaista ko se je posvijetio ovoj velikoj meseli, a to je da sudiš po onome ili za one koji sude po onome što nije Allah te kvetala objavio, e, imamo znači dva stava, tako možemo kazati, koji automatski onoga koji sudi po onome što Allah što nije objavio smatra nevjernikom. Jer nije potrebno to pojašnjavati detaljstvati u smislu da li on smatra taj zakon boljim ili ne od Allahov te barek vetala zakona. Ili da li je taj zakon poput Allahovog zakona. Nema tu ne razvaja ništa. I tako znači smatra takvom osobom, da je takav tim postupkom izašao iz vjere. Druga skupina učenjaka smatra smatra da oni koji sude po nečemu drugom, što nije Allahov zakon, a u isto vrijeme vjerujući, vjerujući da je taj zakon poput Allahovog zakona ili bolji od Allahovog zakona ili da Allahov zakon ne odgovara današnjoj situaciji, mjestu i prostoru, da je takav nevjernik. I po jednim i po drugim, po ižmalu. Dok prave razliku za onoga koji je prisiljen ili koji radi to iz požude, strasti, za stolicom, za malom, za imetkom i ostalim. Onda ne kažu, ne tvrde da je takva osoba nevjernik, nego ga smatraju da čini najveći veliki grijeh od svih velikih grijeha. Znači ne postoji, znači, pogledajte, znači ovo nije ono kaj vijenik, nevijenik. Pa kako ti to ne tekfiriš njega, kad ga ulema ova tekfiri, ovi ga ne tekfiri. Znači. Ne, ne, ovi koji kažu nije nevijenik, kažu da je to kufr, dune kufr, da je to nevjerstvo, znači takvog oblika, da je već od bilo kojeg velikog grijeha koji čovjek čini. Ne postoji. Znači, znači tako velikim ga smatraju. Međutim, u isto vrijeme ga ne smatraju čovjekom koji je izašao iz okvira vjere. Još uvijek ima u njemu tinja iman. Zbog onog ubjeđenja kojeg nema u srcu da je taj zakon bolji od Allahovog zakona, isti poput Allahovog zakona i da, znači, ne tvrdi, ne smatra da Allahov zakon ne odgovara današnjoj situaciji, vremenu i prostoru. Ali oni su uvjereni i ubijeđeni, ta ista skupina uleme, da je on u velikoj opasnosti, da je to jedna mala ni koja ga odvaja od kufra i nevijesta. Vrlo jedna mala znači nije. Nakon ovih stvari, znači ne trebamo iznositi imena učenjaka koji ovo smatraju, svima smo poznati jer se kod nas naširoko priča o ovoj temi. Ono što nama je potrebno, da o ovoj temi mi uzmemo da budemo fleksibilni. Da shvatimo da ovo nije iđma, jer mi ne znamo i nismo zavrili u srca onih koji danas sude. Iako su mi jasna djela, razumijete? Ne znamo što je u srcima. Da li ja prihvatio činjenicu da ga tekfirim ili ne? Međutim, zbog razilaženja kod učenjaka o kojoj mesele, mi ne trebamo, znači, na ovoj meseli da gradimo ljubav i mržnju između nas. Nego jednostavno da prihvatimo onako kako jeste. Ako si prihvatio da onaj koji tako sudi, ja smatram ne treba koriti da je nevjernik takva osoba. Ne trebate koriti zbog argumenata koji postoje, koji su jaki i koji su očevidni na strane određenog broja učenjaka. Ali isto tako, da ja koji to smatram tako, ne smijem tebe koriti, koji ne smatraš poput meni, zbog određenih učenjaka, velikana umeta, koji ne vide, znači, poput mog godišta. To je ta fleksibilnost koja nam treba. I da zbog ove mesele niti smatram osobu da je Haridžija, Mislim, smatra da druga osoba suprotnog stava meni je da sam muržija. Razumijete? Jer to nema veze s vezom. Nikakve, znači, veze nema između toga. Ili pretjeruje jedna skupina, ili pretjeruje druga skupina. Ovdje mora biti jedan središnji stav, a to je znači će se spusti loptica i da budeš fleksibilan u ovim stvarima, jer su veliki argumenti na jednoj strani i na drugoj strani u Molim Allah te barek da treba suproti napravi put, da nas istinski istinskim sebenicima i poslanika Muhameda s.a.v. da jedi naša srca, zbliži na istini, oprosti nama naše nekome svim muslimanima, alhamdulillah, ilaha ilaha, ilaha, ilaha,